Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Նախորդ շաբաթ գործար Արցախը այցելել էր Ասկերան։ Հենց այնտեղ մենք ծանոթացել ենք Արամի եւ Գևորգի հետ, ովքեր զբաղվում են կանաչու մշակությամբ։ Պարզվեց, որ գործարությամբ Արամն ու Գևորգը վաղուց էին զբաղվում։ Նախ ձմերուկ էին մշակում, հետո սող, կարտոֆիլ, ցավոք բոլոր այդ տարածքները, որոնք գտնվում էին ակնայում, պատերազմից հետո մնացել են թշնամուն։ Սակայն դա չվհատեցրեց գործարարներին։ Դեռևս 4 հեկտար է կազմում այն տարածքը, որտեղ նրանք կանաչ ճանաչու մշակությամբ են զբաղվում։ Խոստացան, որ մոտ ժամանակներս կնլայնեն։ Արամ ջան, երբանից է այս գործնեությամբ զբաղվում։ Ну, Ադամա վախտվանից եք այդ գործերը անում։ Այս ամին կարող է 15-20 տարի լինի։ Նախնական գյուղատնտեսության որ ոլորտից եք սկսել։ Ձմերուց սկսել ենք, եկասող, կարտոշկա, հետո կանաչին դեռ պարլիկտ է բանա եղել այս ակնայի թավմասում ցաթողիկներ եկել հա այս պատերազմից հետո ոնց է սող դեմը նա եղել կանաչին քալիս բամուքան քանի հեկտար է սա 4 հեկտար է ինչ եք մշակում Պետրոշկա է, համեմ ասամիթա, ճականդեղա, սպանաղա, հետ այ կանաչեղը։ Կանաչեղը։ Իրացումը վայրաքաղաքում եք իրացում։ Իրացում վայրաքաղաքում իսկ ասենք ջերմոցային տնտեսությամբ չեք ուզում ասենք ձմեռային սեզոնին ինչպես եք աշխատում։ Ձմեռային սեզոնին փակում ենք։ Ես լակերը փակում եմ ցավախանա քաղում։ Այո, փակում եք էլի մշակում։ Հա։ Ձեր մյուս գործընկերն է։ Ահա։ Բարև ձեզ։ Գևոր քտուքք։ Հա։ Ես Վարսիկն եմ Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարն ու վարում Ասկերանում եկալ մենք ճանապարհին տեսի վերենը ակտիվ աշխատում եք։ Ինչ եք անում այս պահին։ Ճարը փչում։ Ճարը փչում։ Քանի անգամ եք տարին դեղ փչում, ասենք։ Շատ։ Ես եմ բավարարի։ 3-4 թեք հետ։ Քանի բան։ Արամը նշեց, որ վերացնում եք մայրաքաղաքում ավելի շատ, ասենք, այս գործով պատերազմից հետո եք սկսել զբաղվել։ Չէ, չէ, պատերազմ, ես միգրանտի սոտավներ ենք անում։ Տողտողարկու է։ Դաշտերլի։ Ջերմոսն է, գիտեմ, Միխելաբը։ Այնտեղ ինչ է։ Այո, բանջարաբոստանային։ Չեք մտածել այլ գործով զբաղվելու։ Ինչու՞ միայն բանջարաբոստանային, ասենք։ կանաչին տարվա բոլոր եղանակներին պահանջված է հատկապես տեղական արտադրության։ Գործարարներ Արամն ու Գևորգը հոգում են, որպեսզի շուկայում վաճառվի միայն տեղական արտադրանք։ Այս գործում նրանց բավականին օգնում են աշխատակիցները, որոնց հետ ունեցանք հետաքրքիր զրույց։ Իդեպ, զրույցը ոչ միայն իրենց գործունեությանն էր վերաբերում, խոսեցին նաև քաղաքականությունից։ այս պահին ես մոտենում եմ բանվորներին, ովքեր բավականին ակտիվ աշխատում են։ Եվ պետք է նշեմ, որ նրանց ոչինչ չի խանգարում ճշնամու վերահսկողության ներքո այնուամենայնիվ աշխատում են եւ բավականին թարմ կանաչեղեն է, շատ թարմ կանաչեղեն է։ Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարն է։ Եկել ենք այստեղ, նորից բարևձեզ։ Էս ինչ թարմ կնանչի է։ Տեղական թարմ։ Դե աշխտում։ Դե հիմա ներկայանում եք անմազկանում Ասլանյան Անուշ։ դե, Տիկին Անուշ, ինչ եք անում այս պահին։ Կանաչի եք հավաքում։ Քանի տեսակի կանաչի է։ Այ տեսնեմ։ Դե Ու հա Էդ հալա համեմա։ Էս համեմ ենք հավաքում։ Ուհ։ Հետո սամիտ ունենք, հա, սպանախ ունենք, պետրուշկա ունենք, մաղադանոս։ Այո։ Այո։ Ամեն առավոտ գալիս հավաքում եք։ Համարյա ամեն առավոտ։ Եթե ամեն օր էլ չէ, օրում է շնաղ դգալիս։ Օրում է շնաղ դգալիս։ հա։ Իսկ ձմեռը։ Ձմեռն էլ ենք աշխատում։ Է, այսքան տերիտորիան սա կանաչի է։ Կարող է տեղն ընկնի արդեն ցրտերի չդիմանա կանաչին ծասկենք ծմերվա համար։ Ահա ծմերը քաղաքն համար ծասկենք։ Քանիսով եք հազնում այս։ Ես չգիտեմ, այդ արդեն գործարանից բդեհա։ Այ ձեր անունը։ Իմ անունը Սեդա է։ Դիկին Սեդա ի՞նչ է անում այն պահին։ Հիմա Գևորգն է այնտեղ աշխատում։ Չէ, դա դեղապճում։ Դեղապճում։ Ինչ։ Հաղախանիդեն դեղակոչ հաղախանիդեն։ Այ, հաղախագեք պիչում։ Չէ։ Չխարգարի։ Ես գիտեմ, որ շնամու վերահսկողության ներքո եք այս պահին աշխատում։ հա։ Ինչ զգացողություններ ունեք։ Ես մենակ իմ մասին կարամ ասեմ, որ ես չեմ էլ վախում։ Հաթո իրանց համար ընդեղ կարող են։ Կարաս ընկերներից էլ հարցնես, ես չեմ բախվում։ Այո։ Այո։ հա։ Այսօր Արցախից շատ քիչ մասը մնացել, բայց այնուամենայնիվ գործարար կյանքը երրում է։ Հա, կյանքը երրում է, մարդիկ իրանց տներում են, իրանց աշխատանքը անում են, մենք էլ մեր համար սովորական մենք մեր աշխատանքը կորչ աշխատես ոսկապես։ հա։ Պետք է արարենք, որ ապրենք ոչինչ չի խանգարում հային։ Չէ, հային հային առօրյա կյանքում ոչինչ չի խանգարում ապրելու համար։ Մենակ աշխատես, ապրես։ Բարի, բարի։ Եվ նաև մեր մյուս աշխատողին այսքան քիչ եք, հա, աշխատում 4-5 հոգով եք աշխատում։ Հասնում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Համեմ իմ հավաքում։ Ահա, առավոտից եք սկսել։ Այո։ Հետո մինչև քանիսն եք աշխատում։ Մինչև 5-ից կես աշխատում ենք։ Այդքան շատ կան, որ այո, շատ է։ Օրվա ընթացքում 500-ից 700 փունջ հավաքում ենք։ Այո, մաքրում, մաքուր վիճակում։ Ինչպիսի տրամադրությամբ եք աշխատում։ Ոչ շատ լավ, ոչ շատ վատ։ Այո։ Միջին։ Կուզենայինք վերադառնալ 2018 թվականից առաջ իմ ժամանակ ավելի լավ էինք աշխատում, ավելի երանդով ենք աշխատում։ Ինչ շատ բան է փոխվել այսօր Արցախում, այո։ Այո, շատ բան։ Շատ բան է փոխվել, բայց միևնույն է Արցախցին էլի հոգեբանորեն իրեն տրամադրում է, որ առաջ նայի ու առաջ ընթանա։ Առաջ ընթանա, բայց բայց շատ ենք համականցել եկել ենք 90-ական թվականներ։ Ահա։ Ժողովուրդը իրոք 30 տարով հետ են գնացել։ Ինչ է կարծում, ինչպեսին կլինի մեր ապագան։ Չեմ կարողանում այդ հարցին պատասխանել, որովհետև լաբան չեմ տեսնում։ Երկու տարի անցել ոչ մի դրական շարժ չկա հայ մեր օկտին։ Փաստորեն կանաչին քաղելու եւս հատուկ միջոց կա։ Այս միջոցով եք դուք քաղում, որ այդքան շատ եք հավաքում։ Մենք արդեն սովորել ենք այս աշխատանքին, 10 տարուց ավելի ամուք այս աշխատանքի վրա ենք։ Հա։ Այդ մենք վարժվել ենք։ Այդ դանակը այսպես դնում եք, այո։ Այո։ Հետո <laughs> կապում ենք փունջը, հավաքում ենք, խաղում ենք, կապում ենք։ Օրական քանի փունջ եք հավաքում։ Նայած 200-ից 200-ի մոտ հավաքում ենք ամեն մեկը։ 200-ի մոտ։ Այո։ Ամեն մի աշխատող։ Ամեն մի աշխատող։ Բայց ես միայն, ասենք, սամիտն եմ տեսնում եւ դե կա, իմ ասում շական դեր կա, սպանաղ կա, ես միշտ մասում պետրուշկան կա, ամեն ինչ ունին։ Որն է ավելի շատ։ Կան համեմը, կան համեմը շատ։ Լավ, բարի։ Ապրեք, շնորհակալություն։ Այս պահին հարգելի ռադիո կնդիրներ, երևի լսում եք ձայներ, արամը, ով այստեղ աշխատում է, այս պահին դեղ է փչում։ Ինձ այստեղ ասացին, որ տարին մեկ է այս դեղը փչում, եւ չնայած ամեն ինչին գործարար կյանքն այստեղ երում է։ Յուրաքանչյուր հաղորդումից հետո համոզվում եմ, որ գործարար աշխարհ մուտք գործելու համար գուցե չկան հատուկ կանոններ։ Կարևորը լինի միտք եւ արարելու ցանկություն։ Եթե արկա է վերանշվածը, ուրեմն դու հաջողելու ես գործարար աշխարհում։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։